посланието, дека не беше ясно ми Господи, затоа што ти ги вршиш оваа црква и ти го потреби него и секој брат и сестра им. Ние бараме уште многу повеќе такви сведоци, Господи, прослави со нашите животи. Секој ден. Бори на Твој постава, збори на Твој постава. Боже, Ти си первоначалник на църква аз. И молиме, всеко овца да има способност да чуе и да се покори. Нека е слава на Тебе, Отче Ти ни Заедно викаме. Амин. се да бидам краток, да биде кратко, ама силно. Затова ще мислам дека Господ сака да ми каже няколко работи. Една темата ки биде за учеништвото. Господ ни потврди пред сестрата рамка за тоа ще рече Господи, аз съм твой ученик. Я бе твой збор. Јас съм твой ученик. Јас сакам да бидам твой ученик. Ученико. Добри ученик секогаш сака да го слуша учител. А учител е Христос. Така да сега ние сме тук събрани като ученици. Ние сме ученици Христо. Сме брати и сестри, сме християни, ама сме и ученици Христо. Затова, защото е Бог сака ученици. Ученикът трябва да прави ученик. Така да, почитаме сега основата. Матери. 28 глава Матери. Тук пишува. А 11 ученици отидоха в Галилея на гората, където им беше определен Исус. Кой отида там? Учениците. И щом го видя, му се поклони, а някой се сумнява. Тогаш Исус им се приближи и им рече. Я не съм дека ние не сме отиде, ще се сумнява. Даде на ми десета власт на небото и на земята. Така, одейки, Направете деците народи мои ученици, кръщавайки ги в името на Таткото и Синът и Светия Дух, учейки ги да пазят всичко, що ги заповядат. И ето аз Сусова, со вас во сите дни до спасението на света. Со нас учениците е нашия учител до спашетето на света. И тук е кажува, света вас ви е давам на вас. Исус вика, давам ви е на вас, ако вие сте мои Тия дела що ги правиш Исус. Можем да ги правим и ние. Само е на вера, вера, вера. От Негово име ще правим чуда. Защото ние сме Негово чудо пише от Сите ще го примани Исус Христос. И защото Неговото Слово са ученици Христови. Така да, не мога, не, да не отиваш с Нема сумнение. Нема. Чим сме тук? Ние сме ученици Христови. Сакаме да бъдем ученици. И сакаме да го слушаме гласо на нашия учител, на нашия Господ, на нашия Господ Исус Христос, кой е учител на учителите, кой е господар на също диши. И сега има няколко услови тук, ще трябва ние ученици да ги запазуваме. Ако сакаме да бъдем ученици, мораме да бидем послушни. Оти Добри ученик седе на час и слуша. И накрая го пита професор? Он знае. Лоши ученик бега от часа, Не слуша и да бива кецо. Така да ние сме добрите ученици, че сме тук и сакаме да слушаме. Услови има, за да бидем добри ученици. Еден от условите читаме сега от Стария Завет, Първа цареви, 18 глава. Първа цареви, 18 глава, читам до 30 стих. Тогаш Илия му рече на си от народ, приближите се към мен. И си от народ му се приближи. Той го поправи господови от жертвеник, що беше урна. Що поправил Илия? 32 стих и го изгради от тия камъни жертвеник на Господовото име и изкопа около жертвеници. Широк, за да може да се посят две мери пшеници. Шо изкопа, шо обнови Илия? Жертвеник. И 33 сложи дръва, го разсечи дюнето и го стави през здравата. Що е поема? Първо е уста, за да бидем ученици, morаме да имаме изградена молитвен огън. Ако ние нямаме изградено молитвен олтар, преска сестра ова и кажа, по-сам се моли. Ако нямаме изградено молитвен олтар, нищо не правим. Ние сме лоши ученици. Ако имаме изграден молитвен олтар, като Илия, Илия знаеше, що е потребно. Илия беше човек на молитвата. Пишу го и много завет го пишу човек на молитва. Защо? Защо ще имаш на молитвен Бог. Исус, нашия Господ, всеко на вечер, нека водеше. Одиш от планината. Защо одиш? Исус, одиш от планината да се моля. Господ, иде до тело. Он одеше да се моля. И там, там имаш близко с Тата. Илия вика, направи олта. И що случи оната? Господи, покажи, дека ти си моят Бог. И вземи оваа жертва. Що се случи? от огнят. Дойде и я проголда жертва. На нашия е на олта. я и ти трябва да я на олта. Трябва да я на олта. Трябва. Ако не имаме било молитвен, нищо не сме направили. Християнин, що не се моли, не е ученик. Ама да се молим тук и от истина. Олтър не значи да направим ние сега нещо тук и да ставаме работа. Молитвен олтър е самото това, когато е клекнеш на колена пред Господ и ке почнеш да се молиш, то е олтър. То е олтър. И тук, на тази олтър, пренесуваме жътва жъртви не в смисъл да ковирнеш, него жертвуваш време, жертвуваш се, ставаш в Господ на право место. И на тази молитва вика, уриняйте, вика, принесете ги вашите тела като жива жертва Вашите тела, а нашите тела, като жива жертва, Дойдеме тук и молим. Къде ще има жертва, има огън. Къде ще няма жъртва, няма огън. Джаби и јавнине и кози и се што пренесуват нема, затоа што пренесуват на други богови, затоа што пренесуват на Вала, а тоа е Господ, нашиот Господ го нејки. Он е дух и вистина. И сака ние да му се поклониме молитва дух и вистина. Молитва. пишува, пишува, Молитвата е направи на пресилата ние сме правени при Исус Христос. И имаме пристъп до Татото. Праведността, що ни е дава Исус, е поклон, който ние трябва да го примаме по молитва. И да се молим. И когато ги биеме на тази молитвен нота, Господ ке ни сбори. Господ ке ни кажува. Господ ке ни опатува. Господ ке ни дава зборови за луѓето. Не можеме ние да отидеме да сведочиме на луѓето, пред да се молим. Ние може би ги кажем, може би ги кажем кој е Исус, може би ги одржаме евангелизация, ама ако не сме се молили, че нямаме сила. Молитвата дава сила. Ние црпеме тоа. Црпеме. На молитвата ние църпеме. На тая Латар. На тая латар да обага огин. Ни дава сила. И кога ќе спореме, ќе биде тоа огнено. Ќе видиме сила. Значи, како, како ученици, Христове, моя любима молитва на Отец. Ишуа, молете се и у мака, и у неволя. Молете се и кой ви обалва. От един обичай като християни, молиме се, молиме се, молиме се, Допираме от това, ще се молиме. Добро ми е се. Добро ми е. И тръгваме се от алтара, може да кърнем алтар, и отидеме и ядаме, къркаме, пием от един алтар. И забравяме го от алтар, забравяме го времето с Господ и после пак не се случи нещо. И когато е Павле, кога дойде Павле воля, пак на алтар. Пак на алтар. Еднъж на молитвен алтар мора да се одржува, ставайки дърва. защото тук дърва? Исус вика, стави дръва. Ова, Илия. Илия, стави дръва. Дръвата с нашите молитви. Ако ние не ставаме дърво, логино, ако ние не се молим, ако не ставаме молитви, молитви дръво, изгасне. И тази молитвен алтар ќе пропада. Така молитвата е тишението на Христа, на ученико. Ако ние не се молиме като ученици Христа, ние не дишаме на дишане. Чим човек не диша, умира. То е факт. Ако ние не се молим, като ученици Христо, ще умрем. Ще умрем. Оти нема молитва, нема близко с Господ и ние замираме. И се сушим. Като прачката, която се чене, што Исус, лозата, ясно лозата, и прачките што се намерят. Сърпат от мен. Молят. И живеят. А уния що ще са на мен. Ти не може да църпат. Ти не се молят на името Исус и се слушат. Това е много битна работа. Молитвата е много битна работа за нас. Ако ние не се молим, умираме. Така да, да си направим молитвени отани, да се молим, за точно Господ това го сака от нас. Втори услов. Читаме сега Лука 10 глава. И кога одя, взе се во едно село, некоја жена по име Марта, го прими по своја дом. А таа имаше сестра по име Марија, која е седна по нозите на Господи и го слуша неговото слово. А Марта се трудеше много да му служи, що по-добре. това пристъпи и рече, Господи, за мен ти е грижа, като моята сестра на Господи да служам сам. Кажи да ми помогне. А Господ ти отговори рече, Марта, Марта, ти се грижиш и се възмирува за много нещо, а потребно е едно. Мария го избра добрията, що няма да се оцени. Марта, Марта, ти се грижиш. А Исус вика, мате, дойте си ти вие към мене, ще се грижите. И ще имате товари, ще сте обременети. И аз ги влезна. Мария това го разбрала. Мария го обучила по-добро. Що е по-добро? По-добро е. Заедно нищото с Исус. Заедно нищото с Исус. Ние можем да Божичево, да служим, да изцелуваме, да оздравуваме. Ама ако нямаме заедно нищо, нищо не сме направили. Тук Марта тръч, не е лошо и точно го е правило, Пощо на тези гости може, може някой да ги послужи, да ги принесе. Она тръче, служи. Ама Господ вика, она го направи по-добре. Она седна до моите носи и послушаше Словото не го слушаше Словото. Пощо Исус беше Слово, и Мария го слушаше Словото. Трябваше и Марта да седне да го слуша Словото. Що има то да каже Господ? Що има то да каже Господ преко Словото? Значи молитвата, читанието на Словото. Заеднището с Господ. Ако ние нямаме заеднището с Господ преко Библията, ние панища не сме направили. Пощо Господ ни сборе пред Библия. И ние от молитва го спориме на Него. На тази молитвен отър. Ние пренесуваме. Узаем нищото с Господ Исус Христос. Он ни е пред като Словото. е Он е Словото. Вика, Мария слушаше от Словото. Трябваше и Марта да седне, Двете да слушат от Словото. После и двете да ги послужат молитва. Не би било така. Ние дава да се любите, ние това да се любите. А сега Исус проповеда, а Аварата, че служи. Грешка. Не се грижи. Исус ми. що се грижиш толкова. Що се грижиш. Дойди към мен. И аз като основа на грижи. Ке има. Ке има. Затова, що кога беше слабото кана. От една вино. Замислите кой е тая грижа. Домакино на слабата 500 души немат вино. Е, Кой домакин е това? То е срам. Замислите сега някой да сте на сватба и на половина сватба да речат Нема ядение, нема пиене. Изгорен с карата. Замислите кой е брука. Кой грижи за това? А Исус вика, що се грижите? Сите грижи ги дайте на мене. И аз ги помогна. И аз ги помогна. Затова, защото Бог, Той е възветил Словото. И ние се държаме на този Слово. Божието литование за нас, секој се за добро и ќе бира. Ако ние имаме молитвен алтар и ако ние имаме заедничко, заедничко со, со Бог. Исус имаше заедничко со Таткото, пак ви кажа, у гората от тайната отидеш, имаше заедничко со Таткото. И това цяло, кой знае колко време се е молил, кой знае колко време е слушал Таткото. Затова, што Исус не правеше нищо само от Правеше какво като саш. Неговата воля на гради. Така и ние, ако сме в молитва, ако сме заедни, Бог ни избори. Що да правим? А що да не правим? Словото пишува, тук ученици. що трябва да правим, а що да не правим? Не смеем, не смеем да припишуваме. Ако не фанат единица, не смеем да казваме туги отговори. Не смеем да казваме туги. Да не викаме се, дай ми Господи, дай ми Господи. Знаете дека најголем проблем към нас християните е дай ми Господи на мене. А там пишува вика, мислите повече на другите интереси, отколку на вашите. Отколко, ако ние се, ако ние направиме жертви и се грижиме за другите луѓе, Господ ќе благослови. Господ никош, никош нема да настане. Сираци да ви наставят без благослов. Ако ние одаме по Словото. Ако ние се грижим за другите, ако ние се грижим да изпосторуваме Неговите заповеди, ако го изпосторуваме Неговите заповеди, ние сме направили път. Не препишуваме, не гледаме други отговори, не се праваме со препишават. Господ знае всяко шейно е средство. И там у пророците пишува, Господ слуша все, що се прави Маапек. И запишува. И накрая ке на оценя. На екстерно. Така да, молитвен заедно нещо. Третото нещо. Матери 6-6. Мате 6, 6 пишува, а вие влезете в вашата тивка сова, затворите я и помолете се на таткото в тайност. Какво се значи? Та, той ке е нагъде Влезете в... Значи, влезете в тивката сора. Овай свет, овай свет, изпълнете след ви почава со моторишта сега играеш. Слушате ли мотори пряко време? Коли, кафичи, музика, ръща на сите страна. Треща. Не можеш глава за ушите. И сега във вайт свет ние трябва да направим тивка слова. Тивка слова. Но четвъртото нещо е да имаме тивко време. Молитва за нещо тивко време. От това време кой е влезе от тази Асо, кой е затворен врат, тук имаме ние тивко, интимно време за нашия Господ. Илия е, се изплаши. Илия е беше силен човек, молитвен борец. Нали, чета на жътвата, дойде огън от небото. Изгоря жътвата. И сте Степани пророците, 450, колко бе там? 450 пророците. И сега Изабела е на жена на Ахав. напишува писмо, вика, така ми Господ вика, ако утре истото ке те случи на тебе, на нищо се случи, ке ти на главата. я силно човек се изплаши. Страх, окоски. И първото нещо направи е лепна си. Избега. Избега Божието присъствие. Избега. Страх. Ние имаме страх. Вълни са пулки. Ако ќе направим някаква голема работа, ако ќе направим нещо за Господ, дявол биде со страх да ни сплаши. А сега, бе, сега што би ти се случи? И сега е оде во пещерата, тивко време, тивка слава. време со Господ. И Илија е чека Господ да дойде, логи. Не беше Господ Логино. Илия чека Господ да дойде. вила. Не беше Господ вила. От тивкото време, но Господ иде с тивко вече. Тивко вече. Това ли се тивко вече освежува го Илия? Илия се подига. Ова е Господ. И Господ му вика. Що тражиш тука ти, Илия? Абе, я не сакам тука, вече. Един сън към друг да се там. Разбира ли? тихкото време, когато отидем ние пред Господ, когато тражим от Господ, Он ги ни рече, одете на той и то место и светочите. Биете от църквата, служете. Помагайте си един на други. Не се завидувайте един на други. И в време Господ спори и кажува, биете мои ученици. Биете мои ученици. Ако сме не е ученици, много е лесно. Деле сме с ученици на самите себе. От на нас, на нас, беше силата на грева. Силата на грева се бори против силата на Светия Дух в нас. Тия две сили са се от Бога. И ако ние нямаме молитвено утре и заеднище, и ако ние нямаме тихо време, силата на грева ке не победи. Силата на грева ке не победи, ако ние не тражиме сила от небо. Пошто ние сме избрани за царството. Ние сме избрани за царството небесно. Ние сме избрани за нещо влесело тук на земя. За царството. И ние сме представници на царството небесно. И от този тивко време, когато се напунеме со сила, ние го представуваме царството. Ние представуваме ги плодовите на дух. Радост, любов, мир, кротост, търпеливост, любов, самоконтрола. Това го представуваме. Ние не можем тоа да добиеме, ако седеме у кафичи, ако седеме дека што не треба, уговар, со оговарачи, со озборувачи, со исмејувачи. Ако седеме там, нищо не сме направили ќе станеме светски. И силата на гревът ќе преработи нас. Ако сме от тихото време, тога иде свежото ветре за освежување. Господ. Господ. И от това тихо време Он ни избора. Веруваме ли Господ ни избори? Като Словото? Веруваме ли Господ ни избори на разни начини? со мисли, с мисли со визии, со имагинации. На чувства не, визии, имагинации, зборови од нея. И ние ги препознаваме, ако пребиваме Словото Божие. Така на он зборе от то тивко време. Се от то тивко време. Господ ни кажува нещо друго. И че имате време со Господ. Ама Господ ви има и те време и со луѓето. Имате време со другите. Не само време за нас. Не само време на мене да ми добава. На мене да ми добава, Господи. За другите много ме гая. От ясно с отворено сърце сакам на мене да ми добава. Не. Господ ни вика, имате време за другите. Со тия шо плакате, плакате. Со тия шо се радуват, радувате се. Со тия шо се очувствува, се очувствувате. Значи, времето защото има, користите го за Божието царство. Бог ни дава време. И ние в това време трябва да го користиме за Божието царство. А не за удоволнование на нашите потреби. и телото сака на умрат. Телото е грешно. И тази грешна природа води до земя. Телото си го сака своя. Ама дух, кой живее никой дух, живее живота. А кой е живее от телото, е смърт. От телото умира, от земята, духът живее от царството. Ние сме избрани да времето го користиме за царството. Това ни е заповед. Я мисля дека той е заповед. Користите го времето, додека го имате за царството. Не за нашите телесни покази. Не за нас, за царството. Кога нема време, ќе се посетуваме. Ке посетуваме пријатели, невели пријатели, е ли другари. Ако треба, дека треба, че одеме за царството. За царството. Има много души што чекат да им го кажеме Исус. Има много души што са желни за Господа, ама не го знаат. И от тоа тихо време Господ ми кажува, каде ние да го трошим? Трошим. Трошиме е нашето време. В това време Господ ви кажува, нека да на кого да послужиме, на кого да помогнеме, со кого. И кой да не благослови, От и ние благословувайки, и ние сме благословени. Той е двустранно. Ако ние благословим, и ние сме благословени. Ако ние не ги благословим, нямаме благослов. Ако нямаме жертва, няма логи. Ако не се ние трудене за царството, ние се трудиме за нас. За нашето. Така, да време е с Исус и време е с другите. Да го жертвуваме времето. То време ще ни дадем. жертвувате за царство. И там ще бъде огин. Там ще бъде огин и благословите. Четвъртото нещо е Убитие 18-22 пишува там. Авраам стоеше пред Господа. Ние трябва да ставим пред Господ. Авраам ни е пример. Човек на верата. Човек на верата. Авраам застана пред Господ. И он се пазаруваше с Господ. Пазаруваше се. Замислите коя е се имаше Авраам. Да застанеш ти пред Господ и да му викаш, Господе, ако има 50 правилници, заради го нищиш, що да го Па нали ти си Бог на любов? Па нали ти си добър Бог? Дека правилните да ги унищеш? И какво сега ще го унищиш? И ако има правеници там, уникно, че ги унищеш. Зависли. Ти стоя е пред Господ и му кажува и му се меша от плана на Господ. Меша му се от плана. Викаш, че го унищеш? Какво че го унищеш? Правилите си Бог на любов? Господ вика, дорога, няма да го унищеш. А е, ако има 50 него нищо. Но вика, «Е, ако има 40, сега го е сумята. Чека пак, не са 50 души. Не Него нищо. Пада на 10. Пада на 10 той, то ценкани. той е ценкани. Е Ценканието пада на 10. ако можеше да застане пред Господ, да стои на пролома. Колко ние при кръвта на Исус Христос можем да застанем пред Господ и да се, и да се бореме за душите на овия луди. Колко ние имаме право да се бореме за душите на нашите близки, нашите приятели, за нашия град. Да застанем да се бореме за Македония. Господе, има праве в Македония. И се молят от други истина. Не давай да се разпадне. Господе, ущи, ние се борим за града. Пресрочили луѓето да се пока. Да бидеме храбри. Да бидеме храбри да стоиме пред Господ. Оти Он не препознава. и ние стоиме името на Неговия Син, на нашия Господ Исус Христос, кой со своята кръв се застъпува и кажува, вие са прави, вие са правени, татко, слушайки. Е, Исус не слуша и се радува, ако се молим от Него име, за правени работи, за царството. Ние се молиме да се спасат другите. Не се молиме за нещо друго. Първата молитва ще ни е да се спасат другите. От и ние сме избрани да го представяме спасително. Че го представяме спасително, другите трябва да се спасат. Да не отидат от пекло. И ще ни е миро, ако нашите искат отидат от пекло. Няма. Не. Я за майка ми, за татко ми се получи. Сега знам дека не само за майка ми знам, за много души трябва да се борим. Се бориме за, за ден на ден, борим се. Ола за Павла. За Павла на ден, се. Со гостите што бяха од Англија се дуби до, до борба да ден. Да се върне тази душа, да чуе, да не е отиде пеково, да не е отиде вечните маки. Тук да отиде царството. Така, ние сме избрани да стоим в Господ, на продълно да се застъпуваме за Статничката му. Затова, защото не е това ни. Исус вика, ако предимат моето слово, вие сте мои ученици. Така е. Ние предимаме неговото слово вие сте негови ученици. Така е. Пишува. И сега, що ви да поставяте, вика, у мое име кипи. Що и да в името на Исус? биде. Господ, слушам. Имаме право да стоеме и Негово име, у името на нашия Господ, да тражаме работа. За царството, пак кажа. Отпишува. Барите го първо, царството. А, всето има ти се трябва. Ако бараме първо нещо друго, царството да ни се предаде, Барайте го царството и всеки ви вие. Не барайте нещо друго. и царството колко барате, ќе ви даде то, што ви е потребно. От ако ние тражаме по нашите мотиви и нашите желби, некои работи нема да ги От Оти тоа тражаме за нас, нашите мотиви. Ако го тражаме по царството, царството ќе ви даде тия работи што ви са потребни за царството. Амин. Амин когато застанеме пред Господ, когато застанеме пред Господ, но ќе дојде со него тив ветер, некој што дојде со огнен, зависи зашто се молеме, нали? како се молеме. Толкај, толкај да знаеме дека царството на е нашите срца. Шо имаме срце? Господ знае. Шо имаме у срцето? толкова става препуста. Ако имаме молитва заедничко е от тивко време, посредство складия на добри работи. От доброто съкровище излева добри работи. Що складираме средство? Толкова издава препуста. Затова да складираме право за Бог. От не сме избрани за това. И пето нещо е дисциплина. Най-видното нещо. Учениците могат да бият дисциплина ред и мир. Дисциплината за мен е ред и мир и оспоруване на работи по редостък. Ако ние нямаме редостък, ред и мир, не сме добро ученици. Оттам на едно место пишува, Бог ги знаеше неговите. Право ги знаеше. Той ги повика, ги оправда и ги прослави. Гледате Божията дисциплина? Прва Бог ги знаеше неговите. Той ги повика, ги оправда и ги прослави. Е, така, Римляни е 8.29. Значи, когато Бог работи, дисциплина. Исус моли се, проповеда, целува. Ред и дисциплина. Ние, значи ние трябва молитва, Първото и е молитва. Време с Господ, заеднището с Господ. Одеме, проповедаме, почуваме ги молитва и се молиме за них. За изцеление, за изгонуване на демони, за правени чуда. Учениците правя. От правеа. Таа Мате 10 глава прави стих вика Исус на своите ученици им даде власт. Власт да изкожуват демони, да излекуват, да проповедат, да го правят това за царството. Така? Така да ние трябва да, да се ставим ред и дисциплина. Вика, мораме да се придържуваме към това Бог, що сака. Ако не се придържуваме към това Бог, що сака, ние нямаме дисциплина. Дисциплината на молитва, дисциплина на читание на Словото Божие. Молитва, читание на Словото Божие. Отделена служба, на богослужба. Отделението на богослужба е факт и е важна работа. Защото ние тук се почуваме. Почуваме се всички заедно. Даваме свидетелства, защото Господ направил. Така? Даваме, читаме. От, от, от Словото проповедаме, пееме, славяме. То са тези дисциплини, що не подигат нас верата. И стануваме силни и спрени, за да помилваме. Господ чака оваа дисциплина да не направи да бидеме негови войници. И сега ќе кажа, најтешките битки, најтешките битки сега во свето војни, во светот војните, најтешките битки ги водат кои? Най-спремните, най-обучените, най-обучените. Како извичачи во е войската специални единици, Значи минеш обука пешарска, минам облука за безист, минам облука извидячка. И тук като обучува какво да преживееш, правото нещо какво да преживееш, защото извидячка ги прави у неприятелска територия. Да, извидят територията и първите някои война колода, че може да загинат са специалците. Специални единици. На обучение. Ние сме специална единица Христова. Ние сме Христови белеки. Ние сме Христови специалци. Ние сме избрани да ги водиме най-тежките битки. Ако ние нямаме молитвени олтари, ако не се молим, ако нямаме заедничество, пак е вече тивко време, ние не можем да се обучиме, за да водиме война против тялото. Против тялото да знаем Словото, по-добро него от нас. Отидох да знае стратегиите си и прави стратегиите да не завлече. Ако видя дека не пребивам Словото, ке не завлече. А ако ние сме обучени, ние ќе победаме. Затоа што нашия победник е Господ Исус Христос. И ние сме победници. Да бидеме благословени со шалома, со миром, опремени, со силата Божия и благословиване. Амин.